islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati jihodi ham vafoti bu islom biz abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu ni davrini tanlagan bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati jihodi ham vafoti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shunday qilib ikki taraf kelishgan holatda tarqalishadi. Va yana odam jo'natadiki, qarshi taraf Talhat ibn Ubaydillah Zubayr ibn Avvom fikrlarini o'zgartirmagan bikin. O'zgartirmaganligini bilgandan keyin bularning yaqiniga borib Ali ibn Abi Talib hayma tikadi va xutba qiladi. Alloh subhanahu va taologa hamd sanodan keyin xalifani bir atrofiga insonlar yig'ilib xalifa o'laroq harakat qilishligi Allohni bergan ne'mati ekanligini eslatib xutba qilib xutba yakunida men ertaga rihlat, ya'ni safar qilaman deb xutbasini yakunlaydi. So'ngra qolgan askarlarga sizlar ham men bilan birga safar qilinglar. Va so'zini yakunida eng muhim bo'lgan gapni aytadi. Men bilan birgalikda Usmon radhiyallohu anhu ni qatliga yordam bergan birorta odam ketmasin dedi. Askarning ichida birorta Usmonni qatliga ishtirok etgan kishi, yordamlashgan kishi ham chiqmasin. Ya'ni Kim Usmon roziyallohu anhu ni qatliga ishtirok etib, unga yordamlashgan insonni men xohlamayman dedi. Insonlar Usmon roziyallohu anhu ni qatliga ishtirok etganlardan tashqari Kufa ahllari, Basra ahllari, Ali ibn Abi Talib o'zini askarlari ertasi kuni Madinaga qarab yo'l olishadi. Shu bilan fitna yakunlanadi. Madinaga borgan kuni insonlar eng huzur halovatda dam olib uxlashgan kechasi bo'ladi. Shu bilan fitna yakunlanadi. Lekin nima sodir bo'ldiki, ertasi kuni sahar chog'da insonlarni tinchligi buzilib, natijada tarixda eng katta musibat bo'lgan kun bu kunda sahobalarni kattalari qatl qilingan kunga aylanadi. shunday kelishuvdan keyin shunday tinchlikdan keyin nima sabab bo'ldi insonlarni shu darajada bir birini qatl qilib hattoki katta sahobalar qatl qilinishligiga nima sabab bo'ldi bu jang mashhur tarixda vaqatul jamal ya'ni tuya jangi tuya ma'rakasi deb nom olgan bu ma'raka bu jang tafsilotlariga to'xtalib o'tamiz O'sha kecha insonlarni eng Usmon roziyallohu anhu qatl qilingandan buyon eng chiroyli dam olgan tunlari bo'lgan musulmonlarda. Ammo Usmon roziyallohu anhu qotillarini eng yomon tunagan tuni bo'lgan. Chunki bu qotillar bildiki tez orada qatl qilinishadi. Chunki hamma yo'q kelishilgan holatda ish ketyapti. Fitna ahllarini kattalari, qotillarni kattalari yig'ilgan holatda mashvara qiladi. Nima qilamiz? Ali ibn Abi Talibni qatl qilamiz dedi. Abdullah ibn Saba Yahudi aytadiki, qanday yomon fikr bu. Agar biz Ali ibn Abi Talib Amirul Mu'mininni qatl qilishlikka insonlarni yig'adigan bo'lsak, hech kim biz bilan turmaydi. Boshqalari ham o'zidagi fikrlarda aytgandan keyin oxir oqibat Abdullah ibn Saba Yahudiyni fikriga kelishadi. Bu fikir har ikki tarafga ham Ali ibn Abi Talibga ham fursat bermasdan ishni, jangni boshlab tashlashlik dedi. Fursat bermaslik kerak bularga. Ibn Savdo Abdullah ibn Sabah aytadiki, muhlat bermaslik kerak, ittifoq bo'lishga. Insonlar aytadiki, atrofdagilar ittifoq bo'lib bo'ldi. Kechiktirish kerak bo'lmasa dedi. Qanday kechiktiramiz? Jang boshlash kerak dedi. Har kim o'zini atrofidagi askarini o'ldirsin dedi. Kim Aliyni askarida bo'lsa, atrofdagilarni o'ldirsin. Kim bu tarafda bo'lsa, atrofdagi askarlarni o'ldirsin. Ertalabki namozdan oldin bo'lgan vaqtida qatl boshlandi. Hamma insonlar hayron, chunki juda bir omon holatda dam olishayotgan edi Madina ahli. Jang boshlandi, qatl boshlandi, lekin kim boshlagan, qanday jang bo'lyapti, kim dushman, kim do'st hech kim bilmaydi. Jang boshlandi. Ali ibn Abi Talib askarlar aytdiki, Talha bizga xiyonat qildi dedi. Talha ibn Ubaydil aytdiki, Ali bizga xiyonat qildi. Shu darajada jang boshlanib ketdi. Bu jang 5-jumadul axirda 36-hijriy sanada bo'lib o'tgan. Aytib o'tdik, ma'raka nomi Waqatul Jamal tuya jangi. nima uchun tuya jangi deb nomlanganligini bir ozdan keyin to'xtalib o'tamiz. Jang boshlandi. Ali ibn Abi Talib so'radi, nima xabar? Jang boshlangan. Har ikki askar qo'shin bir-birini ichiga kirib ketgan holatda jang qilyapti. Endi bu holatda insonlarni chaqirib, mashvara qilib, nima bo'ldi, qayerdan boshlandi, bunday qilishlikka imkoniyat yo'q. Shuning uchun Ali ibn Abi Talib Basra askarlarini qo'mondonlarni chaqirtirishga buyuradi. Talhat ibn Ubaydillah keladi. Ali ibn Abi Talib ikkovsi ko'rishadi. Hattoki ikkovsini oti bir-birini bo'yniga kirishi, ya'ni shu darajada yaqin turgan holatda Ali ibn Abi Talib sizlar meni qatl qilishlik uchun tayyorlanib kelganmi deylar. Qanday bir xiyonat bu dedi. Qanday meni qonimni halol sanadinglar dedi. Ali ibn Abi Talib shu gapni gapirgandan keyin Talhat ibn Ubaydillah ham sen bizga xiyonat qilding. Sen bizni aldab olib kelib, bizni qatl qilmoqchi bo'lding deb bu ham bu gapni da'vo qilgandan keyin Ali ibn Abi Talib qanday qilib bizga hujum qilasan? Meni askarim ichida Ammor ibn Yosir bo'la turib. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ammor ibn Yosirga seni bog'iy bo'lgan toifa o'ldiradi dedi. Ammor ibn Yosirga. Bog'iy bo'lgan toifa, ya'ni nohaq bo'lgan toifa seni qatl qiladi dedi. Ali ibn Abi Talib shu hadisni eslatgandan keyin Talhat ibn Ubaydillah bu gapni eshitgandan keyin darhol otiga minib ortga qaytib askarni oxirgi safiga borib turadi. Fikr qiladi. Men bu qo'shinni qo'mondonlaridan bo'lsam, nahotki men bog'iy bo'lgan toifa bo'lsam, dedida askarni qo'shinni oxiriga o'tib turib oldi. Ali ibn Abi Talib Abdullah ibn Zubayrni ham chaqirtiradi. Abdullah ibn Zubayr bu ham qo'mondonlardan hisoblangan. Basra qo'shiniga. Abdulloh ibn Zubayr kelgandan keyin Ali ibn Abi Talib otidan tushadi. Abdulloh ibn Zubayr ham otidan tushib quchoqlashadi. Ali ibn Abi Talib quchoqlab, "Vallohi inni uhibbuka fillah." Men Alloh uchun yaxshi ko'raman seni dedi. Abdulloh ibn Zubayr ham Ali ibn Abi Talibga qarab, "Men ham sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman" dedi. Ali ibn Abi Talib Abdulloh ibn Zubayrga qarab, "Ey akamning o'g'li, nima uchun keldinglar bu yerga?" jang boshlanib ketdi-ku, nima jang qilgani keldinglarmi? Meni o'ldirishlik uchun kelganmi deydilar. Shunda Abdulloh ibn Zubayr biz Usmonni qatl qilgan kishilarni qatl qilishlik uchun keldik. Usmonni qotillardan o'ch olishlik uchun keldik deganda Ali ibn Abi Talib Qatalalloh man qatala Uthman. Usmonni qatl qilgan kishilarni Alloh qatl qilib o'ldirsin dedi. Undan keyin Ali ibn Abi Talib Zubayr ibn al-Awwamni ham chaqirtiradi. Zubayr ibn al-Awwam keladi. xuddi Talhat ibn Ubaydillah bilan uchrashgandek otlari bo'yinlari bir-biriga kirishgan holatda yaqin turib gaplashadi. Nima uchun keldinglar? Meni qatl qilishlik uchun keldinglarmi? Zubayr: "Yo'q, biz qasos olgani keldik." Ali ibn Abi Talib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rganligi, Rasululloh sallallohu alayhi sallam ham Ali ibn Abi Talibni yaxshi ko'rganligi, Ali ibn Abi Talibni fazli shu to'g'risida gapirib, qanday men bilan jang qilasizlar? Menda Ammor ibn Yosirdek odam bo'la turib. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytmaganmidi Ammorga seni bog'iy bo'lgan toifa qatl qiladi deb. Bu yerda Zubayr ibn al Avvom ham sukut qiladi. Shundan keyin Ali ibn Abi Talib yana bir narsani Zubayr ibn al Avvomga eslatadi. Ya Zubayr, eslaysanmi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Banu G'onimdan o'tib ketayotgan vaqtimizni? Banu G'onimdan o'tib ketayotgan vaqtimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga qarab tabassum qilganida men ham Rasululloh sallamga tabassum qilgan vaqtimda sen menga qarab faxrlanma. Rasululloh sallam senga tabassum qilganligidan degan eding. Shunda Rasululloh sallam aytdiki, "Vallohi ya Zubayr, Ali faxrlanib yoki bo'lmasam kibrlangan holatda turmayapti. Bunda kibr ham faxr ham yo'q. Allohga qasamki, sen Ali ibn Abi Talib bilan jang qilasan sen zolim bo'lgan holatingda. Ya'ni sen zulm qilasan Ali ibn Abi Talib. Zubayr ibn Avvam buni eshitgandan keyin aytadiki, "Vallohi bu esimda yo'q" dedi. Esimdan chiqqan ekan dedi. Chunki bu hadisni aytganiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 30 yil atrofida bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelajakdagi holatlardan bashorat berardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bashorat bergan ediki, sen agar bunga Ali ibn Abi Talibga qarshi jang qiladigan bo'lsang, zolim bo'lasan degan edi. Shu voqea o'rtadagi suhbat sodir bo'lganidan keyin Zubayr ibn al-Awwam qo'shindan chekinadi. Ya'ni jang maydonini tashlab ketmoqchi bo'lib hozirlik ko'radi. Ali ibn Abi Talib qo'shini Basra qo'shinidan 3 kishidan boshqa birortasidan qo'rqmasdi. Ya'ni Basra askarlarining ichida eng qattiq jangchilar va eng insonlarni xatarga solgan jangchilar bu 3 ta edi. Birinchisi Zubayr ibn Avvam, eng kattasi. Keyin Abdulloh ibn Zubayr. Keyin uchinchisi Ibn Yasribi degan kishi. Bu uchchalasi Ali ibn Abi Talibni askarlarga xavf solgan qo'mondonlar hisoblanardi. Ibn Saba'ni rejasi bilan jang boshlanib ketdi endi. Endi bu jangni to'xtatib bo'lmayapti. Shuning uchun Bu suhbatdan keyin Zubayr ibn Avvom chekinadi. Bu chekinganligi maydonni tashlab ketganligi Ali ibn Abi Talibga va qo'shinga yetganida takbir aytishadi. Allohu akbar. Vallohi biz Zubayrdan ko'ra xavfsiraydigan inson yo'q edi Basra qo'shinining ichida, deb insonlar juda xursand bo'ladi. Ali ibn Abi Talibni qo'shinining ichida ham qo'mondonlar bor edi. Basra qo'shinini xavfga soladigan qo'mondonlar Ali ibn Abi Talibni qo'shinining ichida ham 3 dona edi. Birinchisi Ali ibn Abi Talibning o'zi. Ali ibn Abi Talib eng pahlavon jangchi edi. Ikkinchisi Qaqa ibn Amr at-Tamimi. Bu kishi eng pahlavon jangchilardan edi. Uchinchisi Ashtarun Nuhi. Asha Malik ibn al-Harif Ashtar an nuhi degan laqab bilan mashhur bo'lgan fitnachilarning boshliqlaridan hisoblanadi. Bu kishi ham mashhur pahlavon, dov yurak jangchi edi. Bu xabarni eshitgandan keyin Abdulloh ibn Zubayr darhol otasini oldiga boradi. Zubayrni. Nima bo'ldi ota? Nima tashlab ketyapsiz jangda? Insonlarni jamlab qo'yib Zubayr ibn Avvam aytadiki, men bilan ishing bo'lmasin o'g'lim. Chunki Zubayr ibn Avvam zolim bo'lib qolishligidan qo'rqayotgan edi. Abdulloh ibn Zubayr otasini olib qolishligi uchun urinadi. Chunki sababini bilmaydi Abdulloh eshitmagan Zubayr ham bunga maqsadini aytgani yo'q. Abdullah ibn Zubayr otasini qoldirishlik uchun Banu Abdul Muttolibni qilichlari qo'rqitdimi sizni ya ota? Qo'rqqaningizdan ketyapsizmi dedi. Shunda Zubayr ibn Avvomga bu gap mutlaq to'g'ri kelmaydigan gap. Chunki Zubayr ibn Avvom hayotida Rum bilan Furs bilan hamma kofirlar bilan bo'lgan to'qnashuvlarda jang qilgan. Zubayr ibn Avvomga qo'rqoq degan kalima mutlaq yarashmaydi. shunda zubayr ibn aytadiki vallohi allohga qasam ichib aytamanki meni jasadimda biror bir qarish joy yo'q qilich tegmagan jarohat olmagan men urushdan qo'rqqanligim uchun xavf qilganligim uchun ketmayapman dedida ketadi abdulloh ibn zubayr ortga qaytadi zubayr ibn avvam yo'lga tushadi makka taraf qarab yo'l oladi oldida o'zini xizmatkori g'ulomi ham bo'ladi. Jang davom etyapti. Lekin jang ichidan bir odam Zubayr ibn Avvam oldiga keladi. Ismi Amr ibn Jurmuz degan kishi. Zubayr ibn Avvam ko'radida g'ulomiga buni yuzida o'limni ko'ryapman dedi, o'limni. Shunda g'ulom xizmatkor aytdiki, o'ldirib qo'ying bo'lmasa. Shak qilayotgan bo'lsangiz o'ldiring. Zubayr ibn Avvam qaysi hujjat bilan o'ldirdi? shakllansanglar inson o'ldirib olishlik kerakmi ya'ni shu darajada taqvo qildiki zubayr ibn avvom hattoki shaklangan qotilligiga shaklangan kishini ham qatl qilmadi haligi kishi yetib keldi zubayr ibn nima ishing bor dedi shunda sizlar bilan birga suhbatdosh bo'lib ketmoqchiman a ketdik bir qancha masofa yurgandan keyin namoz vaqti bo'ladi haligi amr ibn jurmus zubayr ibn avvomga qarab namoz vaqti bo'ldi dedi. Namoz o'qiymiz, namozga tushib. Takbir aytib Zubayr ibn Avvom takbiratul ihromni boshlab namozga shuru qilishligi bilan Amr ibn Jurmus qatl qiladi. So'ngra darhol ustiga chiqadida Zubayr ibn Avvomni kallasini uzib tashlaydi. Shu holatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tan soqchisi bo'lgan Zubayr ibn Avvom qatl qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ammasini o'g'illari. Lekin jang davom etyapti. Ali ibn Abi Talib saf ortida yig'lagan holatda nadomat qilib o'tiribdi. Chunki birinchi marotaba sahobalar o'rtasida bir-birlari o'rtasida jang ketyapti. Ali ibn Abi Talibning qo'shinini Ashtarun Nuhi boshiryapti. Zubayr ibn Avvom maydondan chetlanib qatl qilindi. Talhat ibn Ubaydillah bo'lsa qo'shin oxirida, safni oxirida aralashmagan holatda bu ham o'tirdi. Ummul mu'minin Oysha radhiyallohu anha Basrada. Amr ibn Jurmuz Ali radhiyallohu anhu ni xaymasini oldiga kelgan vaqtida xayma posboni to'xtatadi. Nima ishing bor? Amr Amirul Mu'mininga bashorat bering. Mana bularni kirg'izib yuboring. Saud va qilich Zubayrni qatl qildim bashorat bering. Ya'ni bu Ali ibn Abi Talibni shaxsiy narsa uchun yoki bo'lmasam Zubayr ibn al-Awwamni qatl qilishlik uchun jang qilyapti deb o'ylar edi. Ali ibn Abi Talibga kirg'azilganda Ali ibn Abi Talib qilichga qarab, savutga qarab yig'lay boshlaydi. Va aytadiki, alayhi vasallamni ammasini o'g'lini qatl qilgan kishiga jahannamni bashorat ber deb xush xabar chiqaradi. Ya'ni xush xabar qo'shtirnoq ichidagi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zubayrni o'ldirgan kishiga jahannamni bashorat beringlar deb hadis aytgan edi. Shu hadisni bashorat qilib chiqaradi. Shu gapni yetkizgandan keyin Amr ibn Jurmus biladiki, Ali tezda o'ch oladi darhol qochadi jang maydonini tashlab qochgan vaqtida ashablar buni sezadidan orqasidan tushadi qachoniki yaqinlashgan vaqtida sezadiki Amr bular o'zini ushlaydigan holatga keldi ya'ni sezadiki qo'lga tushadida darhol o'zini o'zi qatl qiladi sahobalardan biri Amrni ustiga kelib bashiru qatila nafsihi bin-nar" o'zini o'zi qatl qilgan qotilga jahannamni bashorat beringlar degan gapni aytadi. Avvaliga Zubayrni qatl qilgan kishiga jahannamni bashorat beringlar degan bo'lsa, endi o'zini o'zi o'ldirdi bu, o'zini o'zi qatl qilgan kishiga jahannamni bashorat beringlar degan gap bilan nihoyasiga yetadi. Amrni hayoti Amr ibn Jurmuz Zubayr ibn Avvamni xila bilan qatl qilgan kishini nihoyati shunday bir yomon holatda tugaydi. Jang Zubayr ibn Avvam radhiyallohu anhu qatl qilingandan keyin ham davom etadi. Madina ahli bilan Basra ahli va katta sahobalar qatnashgan holatda jang bo'layotgan vaqtida Ka'b ibn Sur esingizda bo'lsa Madinaga qozilik uchun yuborilgan kishi darhol jang maydonidan chiqadida Oysha roziyallohu anha tarafga yo'l oladi. Oysha roziyallohu ga borib Basraga vaziyatni tushuntirib, insonlarni to'xtating, musulmonlar, sahobalar bir-birlari bilan urushyapti dedi. Oysha roziyallohu anha darhol safar taraddudini ko'rdida Oysha roziyallohu ga havdaj qilindi. Havdaj bu tuyani ustidagi kichkinagina xonacha. O'shanday havdaj yasalib ichiga Oysha roziyallohu anha o'tkazilib, xavdajni atrofini temir sovut bilan o'raladi. Tuyani ham temir sovut bilan o'ralib, Madinaga jang bo'layotgan joyga olib boriladi. Oysha roziyallohu anha jang maydoniga yetgan vaqtida Ka'b ibn Surga aytadiki, tuyani qo'yvorda Qur'onni ol. To'xtatinglar jangni, Qur'on bilan hukm qilamiz. Qur'onga qaytamiz deb qichqirasan deydi. Ka'b ibn Sur Qur'onni ko'targan holatda jang maydoniga kirib, insonlarga Qur'on bilan hukm qilaylik, Qur'onga qaytaylik, Qur'on nimani hukm qilsa, shunga rozi bo'lamiz degan hayqiriq bilan baqirib turganda ahli fitnalar ko'rdiki, bu holat haqiqatda jangni to'xtatadi. Darhol Ka'b ibn Surni ahli fitnalar qatl qiladi. Undan keyin ahli fitnalar bir birini chaqira boshladiki alaykum bil jamal tuyani yiqitinglar tuyani lozim tutinglar tuyani yiqitinglar ketma ket zarbalar tuyaga kela boshladi sovut bilan o'ralgan edi tuya ham lekin ahli fitnalar bu tuyaga qarata nayzalar kamonlar ota boshladi hatto tuya yiqilsin oysha roziyallohu anha bu holatni ko'rib yana hayqira boshladi urushni to'xtatinglar Urushni to'xtatinglar, bo'ldi bas qilinglar. Ali radhiyallohu anhu qo'shin oxirida turib hayqiradiki, urushni to'xtatinglar, bo'ldi bas qilinglar. Butun qo'mondonlar, har ikki tarafni qo'mondonlari ham urushni to'xtatinglar, bas qilinglar, urushni to'xtatinglar. Lekin ahli fitna urushni yana davom ettiradi. Bularning maqsadi urushni davom ettirib, vaqtni cho'zishlik. biroq qatl qilinadimi, biroq qoladimi, biroq zahmiy bo'ladimi farqi yo'q. Oysha roziyallohu anhu vaziyat shundayligicha qolganligini ko'rgandan keyin duoibat qila boshlaydi. Allohumma il'an qatalata Usman. Ey Allohim, Usmonni qotillarini la'nat qilgin. Usmonni qotillarini la'nat qilgin. Qo'mondonlar ham boshladi. Alloh Usmonni qotillarini la'natlagan. Ali roziyallohu anhu bu chiqayotgan tovushni eshitdi da nima bo'lyapti dedi. Oysha radhiyallohu anha va u kishi bilan birgalikda askarlar Usmonni qotillarini la'natlashyapti dedi. Ali radhiyallohu anhu o'rnidan darhol turdi-da, bu ham duo qila boshladi. Ey Allohim, Usmonni qotillarini la'nat qilgin. Ey Allohim, Usmonni qotillarini la'nat qilgin. Undan keyin Oysha radhiyallohu anha turgan tuyani Abdurrahman ibn utab ibn usayd radhiyallohu anhu himoya qilishligi uchun oladi ahli fitna yanada urinyaptiki tuyani yiqishligi uchun Abdurrahman ibn utab tuyani tizginini qo'liga olgan vaqtida ahli fitna yaqinlashdida Abdurrahman ibn utab ibn usaydni ham qatl qilishadi radhiyallohu anhu undan keyin yana bir sahoba tuyani qo'lga oladi bu ham qatl qilinadi yana bir sahoba qo'lga oladi. Bu ham qatl qilinadi. Talhat ibn Ubaydillah bo'lsa, askarni orqa tarafida hech qaysi narsaga aralashmagan holatda o'tirgan edi. Lekin duo qildida, "Ey Alloh, Usmon hayotli vaqtida bular qatl qilishgan vaqtida men uni himoya qila olmagan bo'lsam, Usmonni intiqomini olgin." dedi. Shu payt qaysi tarafdan kelganligini hech kim bilmaydi. Subhanalloh, Alloh subhanahu va taoloni qudratini qarangki, ustiga sovut kiygan kishi faqatgina tizzasi shu oshiq moshiq joylari ochiq turadi, sovut kiygan kishini. Chunki oyoqlari, qo'llari harakatlanishligi uchun. O'sha ochiq turgan yerga kelib nayza tegib tizzasini jarohatlaydi. Jarohatdan keyin qon oqa boshlaydi. Qon oyoq kiyimiga to'ladi. Sekin-sekin Tohat ibn Ubaydillah og'irlasha boshlaydi qon yo'qotganligida. Xizmatkori darhol bunga yordam berishlik uchun kelgan vaqtida Qaqa ibn Amr at-Tamimi radhiyallohu anhu ham keladi. Qaqa raqib bo'lgan qo'shni Ali radhiyallohu anhu ni qo'shinidir, lekin o'rtadagi muhabbat, o'rtadagi husumat dunyo maqsadida bo'lmaganligi uchun Talhat ibn Ubaydillahni bu holatda ko'radida, ya Aba Muhammad. Siz jarohatlanibsiz, tezda boring, sizni davolatsin dedi. Ya'ni imkon deb qatl qilishlikka. Shuni aytdiki, qanaqa boring sizni davolashadi dedi. Talhat ibn Ubaydillahni xizmatkori sekin asta jang maydonidan olib chiqib Basraga olib boradi. Basrada xaroba uylardan biriga davolashlik uchun qo'ygan vaqtida o'sha yerda Talhat ibn Ubaydillah shahid bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu kishidan rozi bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo hayotlik vaqtidayoq jannati ekanligini bashorat bergan kishini yakuni mana bunday holat bilan yakunlanadi. Zubayr ibn al-Awwam, Talhat ibn Ubaydillah islomni avvalgilardan bo'lib qabul qilgan kishilar. Bular ikkalasi islomni qabul qilgan vaqtida 15 yoshlik bolakaylar bo'lgan. Subhanalloh. Umrini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni himoya qilib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan dinni go'yoki peshvolari bo'lib o'tkazishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin ham bular ummatdan chiqqan fitnachilarni bosishlik uchun harakat qildi. Natijada mana bunday holatda qatl qilindi. Alloh subhanahu va taolo bulardan rozi bo'lsin. Ahli fitnalar aytdiki, agar tuyani o'zini yiqita olmasanglar, tuyani atrofidagilar himoya qilib turgan odamlarni qo'l oyoqlarini chopib tashlar dedi. Tuyani atrofida himoya qilib turgan kishilarni ahli fitnalar yaqin keldida oyoq qo'llarini kesib tashlashdi. Hattoki qo'l kimniki, bu oyoq kimnikiligi bilinmay qoladigan darajada ko'p qo'l oyoqlar kesilgan edi. Zikr qilinishda yuzlab oyoq qo'llar uzilib ketgan edi. Alloh subhanahu va taolo bu kunda ummati islomga katta imtihon bergan edi. Darhol Abdulloh ibn Zubayr tuyani tizginini qo'lga oladi. Tuyani tizginini qo'lga olib Abdulloh ibn Zubayr o'zi boshqarishlikka o'tgan vaqtida Oysha roziyallohu anha ni askarlar aytdiki, Alini bayrog'iga hujum qilinglar, bayrog'ini yiqitinglar. Ular bizni tuyamizni yiqitishga harakat qilyapti. biz ham uni bayrog'ini yiqitaylik dedi. Bayrog'iga hujum qildi. Bayroq ko'tarib turgan kishini qatl qilishadi. Undan keyin boshqasi ko'taradi. Yana qatl qilinadi. Zikr qilinishi Ali roziyallohu anhu tarafidan qo'yilgan bayroq ko'tarilgan kishilardan 10 tasi qatl qilinadi. Chunki bayroq yiqitilishligi chekinishlikdan darakdir. Shunda Ashtar aytadiki, Yazid ibn Qaysga bayroqni ko'tar. Bayroqni ko'taradida u sobit turadi. Ashtar Nuhi to'ri Ali radhiyallohu anhu oldiga keladi "Ya Ali, agar sen jang maydoniga tushmasang, biz chekinishlikka majbur bo'lib qoladigan holatga keldik. Hozir biz chekinishligimiz mumkin bayroqlarni yiqitib bo'lishdi." Ali radhiyallohu anhu bu holatni eshitgandan keyin o'zi jang maydoniga tushadi. Jayn maydoniga tushadida Roborosda turgan tuyani hujum qilinayotgan holatini ko'rib, tuyaga hujum qilmanglar, chunki tuyaning ichida Ummul Mu'min Oyisha radhiyallohu anha bor edi. Tuyana hujum qilmanglar, lekin ahli fitna bunga quloq solmas edi. Zikr qilinishicha tuyani atrofida qo'yilgan temir sovut go'yoki tipratgandek nayzalar shundoq sayilib turardi. lekin tuya hali ham yiqitilgani yo'q. Ashtarun Nuhi bilan Qaqa ibn Amr at-Tamimi radhiyallohu anhu ikkovlari oldinga qarab intilishadi. Kichkinagan katiba askarlar bilan oldinga qarab intilib Abdulloh ibn Zubayr Aisha radhiyallohu anhoni tuyasini himoyasini qo'lga olgan edi. Ashtar Abdulloh ibn Zubayrni ko'rdida darhol Abdulloh ibn Zubayrga hujum qildi. Abdulloh ibn Zubayr tuyaning tizginini qo'ydida ashtar bilan olishlik uchun keldi. O'rtada jang boshlandi. Endi bu yerda har ikki tarafdagi qo'mondonlar urushyapti. Abdulloh ibn Zubayr aytadiki, umrimda, hayotimda ashtardaqa kuchli jangchi bilan urushmagan edim. Bir marta zarba beradigan bo'lsam, undan 6 ta yo 7 ta zarba kelib tushardi menga. Ashtar mislsiz pahlavon edi. Fitnachilarni boshlig'i, lekin mislsiz pahlavon. Abdullah ibn Zubayr Ashtar bilan bo'lgan to'qnashuvda 37 ta joydan jarohat oladi, lekin hali ham sobit. Jang qilyapti. Ashtar oxiri Abdullah ibn Zubayrni kalla qismiga zarba bergan vaqtida kallasidagi duburg'asini sindiradida kallasidan ham jarohat oladi. Ashtar shunday Abdullah ibn zubayrni jarohatlaydi Abdullah ibn zubayr aytadiki hattoki o'lim holatiga yaqinlashdim oxiri imkon bo'lmagan bo'lmay qolgan vaqtida Abdullah ibn zubayr qilichini tashlaydida otni ustida turgan holatda ashtarga sakraydi ashtarga sakrab uni mahkam qisgan holatda ikkalasi birgalikda yerga yiqiladi Ashtarni qattiq ko'krak qismidan Abdulloh ibn Zubayr qisadi. Va qichqiradiki, meni va Malik ibn al-Harif, ya'ni meni va Malikni o'ldiringlar. Meni va Malikni birga qo'shib o'ldiringlar. Insonlar Ashtar laqabi bilan tanardi bu fitnachilarni Лекин Lekin ибн ibn Zubayr Malik o'zini asli ismi bilan o'ldiringlar deb aytdi. Ashtar aytadiki, agar Ashtar deganida Abdulloh ming kishi hujum qilib meni tilka pora qilib tashlagan bo'lardi. Lekin o'sha vaqtida Abdulloh meni Malik ismi bilan nomladi, Ashtar demadi degan ekan. Abdulloh ibn Zubayr hali ham uni qisgan holatda yotibdi. Shunda Abdulloh ibn Zubayrni atrofdagilardan biri Ashtarni tagidan Abdulloh ibn Zubayrni sug'urib, sudrab chiqib ketadi. Ashtar shun bilan qutulib qoladi. Abdulloh ibn Zubayr tinkasi qurib qolgan vaqti edi. Ashtar ham qimillay olmayotgan edi Abdulloh ibn Zubayrni shunday qisganligidan. E'tibor bering, 37 ta jarohat boshida asosiy jarohati bor, lekin shun bilan birgalikda Ashtardek pahlavonni qisib qiynoq berayotgan edi. Abdulloh ibn Zubayr qattiq jarohatlangan holatda hattoki turishlikka ham majoli yo'q bo'lgan holatda jang maydonidan chiqariladi. Undan keyin Basraga davolanishlik uchun yuboriladi. Tuyani Abdulloh ibn Zubayrdan keyin bir sahoba tizginini oladi. Qatl qilinadi. Yana bir sahoba oladi, u ham qatl qilinadi. Ya'ni ahli fitna shunday jur'at qilyaptiki, bir nima qilib tuyani yiqitishlik kerak. Lekin tuyani himoya qilishlik uchun kelgan sahobalarni hammasini qatl qilib Hattoki zikr qilinishicha 70 ta sahoba tuyani atrofida qatl qilingan edi. Qaqa ibn Amr at-Tamimi va Ashtar tuyaga yaqinlashib keladi. Qaqa ibn Amr hakim kishilardan edi radhiyallohu anhu. Ashtar bu fitnachilarda boshlig'i edi. Qaqa ibn Amr Tamimi ko'rdida Oysha radhiyallohu anhoga hujum bo'lyapti. Darhol bo'ldi, to'xtatinglar. Jangni to'xtatinglar, yetadi. Jangdan chekininglar, chiqib ketinglar dedi. Shu holatni takror qilib turgan vaqtida yanada hujum kuchayibdi tuyaga qaradi. Zufar degan bir kishi tuyaning tizgini qo'lga olib turgandi. Aytdiki, agar tuya yiqitiladigan bo'lsa, sizlarga omonlik beramiz dedi qoqa. Tuyani yiqitinglar, tuyani oyog'ini chopinglar. Tuyani yiqitinglar, sizlarga omonlik dedi. Holatni ko'rgan Zufar haqiqatan bunday qilishlik oxirgi holat dedida bunday qilmasak bo'lmaydi dedidan tuyani oyoqlarini chopishdi. Tuyani oyog'ini chopilgandan keyin tuya yiqilgandan keyin Qaqa ibn Amr aytdiki, biz tuya yiqilsa omonlik berganmiz, hech kim jang qilmasin deb shu holat bilan jangni to'xtatib qoladi. Diqqat qiling, tuyani ustida havdaj dedida Oysha radhiyallohu anha bor. Lekin Oysha radhiyallohu anhaga alhamdulillah zarar yetmaydi. Shu holat bilan Qaqa ibn Amr jangni to'xtatib qoladi. Yana Fitnachilar hujum qilishlikka harakat qiladi, lekin qaqa biz omonlik berganmiz deya jangni to'xtatadi. Zufardan oldin Muhammad ibn Talha ibn Ubaydillah, Talha ibn Ubaydillahning o'g'li Muhammad tuyani qo'lga olgan edi. Bu ham qatl qilingan edi. Undan keyin Zufar olgan. Zufar tuyani oyoqlarini chopib tashlab, shu bilan jangni to'xtatiladi. Shundan keyin Muhammad ibn Abi Bakr Aisha radhiyallohu anhani ukasi Darhol keladida ba'zi bir kishilar bilan Oysha radhiyallohu anha turgan xavdajni ko'taradi. Bu xavdaj atrofi temir bilan qoplangan edi. Darhol ko'tarib jang maydonidan tashqariga olib chiqishadida Oysha radhiyallohu anhoni ichidan olishadi. Darhol Oysha radhiyallohu anha ichidan olinadida arqonlarni kesib xavdajni atrofidagi temirlarni olinadida xavdaj ustiga yana bir xayma tikiladi. Muhammad ibn Abi Bakr hayma o'rnatgandan keyin Ali radhiyallohu anhu kiradi. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihad ham vafoti. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihad ham vafoti. unda bor qayg'u g'am, bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. Unda bor qayg'u g'am, bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijollar sirati, jihodi ham vafoti. Bu islom tarihi, sahobalar hayoti, rejonlar sirati, jihad ham vafatı. Olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib, islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib, olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib, islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib bu islom tarixi sahobalar ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihod ham vafoti.